Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado eh, i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saludar com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, per a opinar del que vulgueu cada dia i també, lògicament, de la nostra pregunta que fem en Twitter cada nit. En la nit d'avui també pregunta fàcil, clara i directa. Com expliqueu el canvi de cara del València Club de Futbol? Arroba esports Esports 97 nit. Com expliqueu el canvi de cara del València Club de Futbol? Mireu, si pensàveu que jo ara anava a obrir el programa i tenia l'explicació que va córrer ahir, sincerament, no la tinc. No vos vaig a enganyar. Eh, Vore un València que encara no va ser un València ple, <clears throat> perquè hi ha que recordar tres accions puntuals que terminen l'encontre d'ahir. La jugada amb un a un que acaba en un gol anul·lat al Celta i que hauria de ser si Chile la falta, cartulina roja Javi Fuego, y el árbitro Vicandi Garrido ni dona el gol ni expulsa a Javi Fuego. Si tens en compte que el València des del gol del Celta fins al gol de Parejo patís i patís molt. I si tens en compte que a més de marcar en el minut 45 i 46 amb a 3 i quan el Celta podia tornar a clavar-se en el partit i Jaume Domènech tor torna a traure una extraordinària mà miraculosa e inversemblant de la bota de Nolito en la línia de gol. Tot i no ser un València ple, el València d'ahir millorà en molt a la resta de les versions del València vistes aquesta temporada, inclosa la de la prèvia de la Champions League. Ahir va ser un encert tapar la banda esquerra del Celta amb Barragán i Cancelo. També és cert que Nuno Ayr no tenia moltes més opcions tenint en compte que Fegulí estava lesionat. És cert que ahir el València mostra una actitud diferent. Se'n recordeu del que comentàvem després de la derrota al Calderón? 26 faltes l'Atlètico de Madrid, 10 faltes al València. Ahir 16 faltes el Celta, 27 el València, quasi el doble. I se canvi d'actitud se veu en esta dada i se mostra en una actitud diferent. Per què el València d'ahir s'hi va mossegar? Havien decidit els jugadors dir prou a la caiguda lliure i oferir una altra cara en el dia d'ahir? Se varen juntar moltes coses per a que el València ahir poguera així somrient de balaïdos? <clears throat> El que està clar és que este València, molt criticat, criticadíssim, i jo sóc un dels que ho ha criticat, ara no vaig amagar-me, està tan sols a 6 punts, a dos victòries del Real Madrid, que avui ha caigut en Sevilla. A la fi, els números en Lliga no són tan dolents. Altra cosa són les sensacions. Perquè, per exemple, és cert que el Sevilla està a 3 punts del València, però el, València el Sevilla s'ha passat per la pedra. Al Barça i al Madrid, equips davant el qual el València encara té que jugar. És encara tota una incògnita. Encara no sabem si este València perdurarà i serà la millor de les notícies o tornarà als temuts i famosos dents de serra. Esperem que siga la primera opció, la primera versió. El que està clar és que per primera volta el València se'n va a un paro de la Lliga amb tranquil·litat. I menys mal que és així, perquè esta volta la situació era algo més que una situació límit. Les 11 i 35. Vos recorda la pregunta. Com expliqueu el canvi de cara del València? Arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit, és el nostre Twitter, per a la pregunta com expliqueu el canvi de cara del València. Per a la resta de preguntes, que és què ha passat avui en el dia, tenim esta resposta sempre en forma de 5 fotos. Dr. Jekyll i Mr. Hyde del València ofereix una cara oposada a la resta de la temporada en una exhibició que en uno apunta a al de los futbolistas. Un gran trabajo los jugadores. Yo creo que, que después de, lo que pasó en Bélgica han dado un paso al frente, ¿no? Su orgullo, su amor propio se ha visto reflejado en este partido, un partido de Bélgica que salimos avergonzados y hoy hemos demostrado, ellos han demostrado, yo creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Debo darles la buena Al paró se tormenta, el Valencia conseguís per primera vuelta afrontar un paro de la Liga salvando una situación límite y amb un ambiente molt més relaxat. necessària per al col·lectiu. Així va tindar la victòria Paco Alcácer fent especial menció a l'aspecte regeneratiu dels tres punts per a la moral del grup. Sí que necesitamos una victoria así, ¿no? Tanto, tanto individualmente como colectivamente para, para seguir con, con la confianza que, que a lo mejor no teníamos en los principios. Rubi satisfecho, no me le empada van del Deport, pero sí amb la manera de jugar del su equipo. Yo estoy contento en ese aspecto porque creo que se ha visto un buen Levante que intenta jugar bien. Lo que pasa es que tener continuidad muchos minutos siempre es difícil y yo creo que nos hemos enfrentado también a un buen equipo hoy. Per cert, demanem disculpes, però este és l'estat del so que s'hem trobat penjat en la web oficial del Llevant Unió Esportiva. No hi ha qui puga en València Bàsquet. Victòria 85-78 sobre Caja Laboral amb un Perasovic fora del lloc i que deixa líder als taronja. Pedro Martínez ha resumit així la victòria. Nosotros hemos tenido momentos muy buenos de contraataque, momentos muy buenos de, de pasarnos el balón en, en estático y en defensa hemos estado bien les 11 i 38. Arranca Esports 97 nit, que en el dia d'avui, ja sabeu que en el nostre Twitter tenim la pregunta com expliqueu el canvi de cara del València? Arroba Esports 97 nit. Com expliqueu el canvi de cara del València? Fem un alt en el camí, fem una pausa per la publicitat i en tornar de la mateixa parlem del canvi de cara i de moltes més coses d'esta jornada 11 de Lliga en la primera divisió. Així, en els esports en València, cada nit vos ofereix la 97 punts en ràdio, en esports 97 nit i fins a la una de la matinada. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La Navidad ya está aquí con Levante, el mercantil valenciano. Este año podrá montar el Belén más valenciano que nunca con las 14 figuras diseñadas con indumentaria de la comunidad valenciana. La primera entrega, La Virgen, el domingo 15 de noviembre por solo un euro. Y el resto de figuras cada martes, miércoles y jueves con Levante, el mercantil valenciano. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasion.com Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Un, com el programa ese que n'hi ha en Telecinco migdia, canvi radical, absolut, del València Club de Futbol el dia d'ahir a Balaidos. Quan tot semblava que, eh, o tot feia pensar que el València anava a eixir voltejat de la cancha del equipo que millor futbol estava fent en la Lliga Espanyola. le arriba el València a Vigo i le guaya al Celta per un, un gol a 5. No ya que descuidar el fe de que no va ser un València ple, no va ser un València de 90 minuts. Sí va ser un València en una molt millorada versió a totes les anteriors i un València que va exhibir més bons minuts que dolents, el qual no vol dir que no hi haguera dolents des de el gol de l'empat lamentablement defès en un córner per pal del València fins a l'1-2 marcat per Dani Parejo de falta, el València va patir moltíssim. Després el València se troba, se troba no, fa un gol en el minut 45 i un altre en el minut 46, últim minut de la primera part, primer minut de la segona, que deixa un altre en el marcador. En eixe un altre al marcador, Jaume Domènech trau una mà miraculosa, ja que recrearse y regodearse en la reacción de Jaume Domènech traguent la mà davant en la bota de Nolito que pràcticament en la línia de gol anava a rematar el 2-3 i que poguera haver ficat al Celta en el partit i a partir d'ahir el València és capaç d'una acció combinativa entre Paco Alcácer, que va tenir un partit estratosfèric, el de Torrent, junt a Dani Parejo, per a fer el 1-4. Ja a partir d'ahir va morir el partit. Un València més intens. Per què? Pues, això és la pregunta, això ens agradaria saber però abans d'anar a la dada i la torna a repetir. En el Calderón, 26 faltes el Atlético de Madrid, 10 faltes el València, en Balaïdos, 16 faltes el Celta, 27 faltes el València Club de Futbol. Jugadors que havien donat un nivell paupèrrim, com és en el cas d'Antonio Barragán, per exemple, en els partits que havia jugat, ahir va estar molt més encertat i entre ell i Cancelo la veritat és que tancaren les opcions o eh, la dupla per banda esquerra que té el Celta amb Joni, qui passa a regalar l'1-3 a Paco Alcácer, i Nolito, que tot i ser un jugador sempre perillós, va estar prou ben controlat, almenys en la majoria de minuts de partit. El cas, Salva Folgado, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. És que el València, quan feien pensar ja en una situació límit i que podia ser encara pitjor per els 15 dies sense Lliga, se va a este paró de Lliga molt més tranquil, que altres voltes. La veritat és que ni els més eh, optimistes, Manolo Aguirre, pensaven que el València seria capaç de, de vèncer i, a més, eh, vèncer amb aquesta contundència amb la que va de, derrotar a la formació de, de Bericho, l'equip mm. probablement més en forma del, del campionat, un equip que funcionava i que era dels més eh, redons de la categoria en aquestes primeres eh, 11 jornades de, de Lliga. A la fi el València eh, visita Balaïdos mm, com un malalt eh, terminal i és pues, recuperat no... En el seu propi peu de l'hospital. Recuperat no, <laughs> però eh, diríem que pues, eh, millora. Millora respecte a la imatge que va oferir efectivament també eh, dimecres, molt dolenta en Lliga de Campions davant el Gent i també, Manolo, respecte a la imatge oferida en anteriors jornades de, de Lliga davant el Llevant Unió Esportiva pese a la victòria i fonamentalment també en el Calderón davant l'Atleti de, de Madrid mm, ahir el València se va semblar en molts aspectes al València de la temporada passada però fonamentalment en aspectes eh, relatius a la efectivitat i a la contundència. Ahir el València va tindre pegada i va, i va exhibir-la, va marcar dos gols eh, al Càcer, va fer dos gols eh, Parejo. Parejo va recuperar probablement la millor versió d'este futbolista, el millor Parejo d'esta temporada se va veure en, en Balaïdos, evidentment si Parejo funciona l'equip i és vertical, l'equip eh, ho acusa eh, positivament, també va veure també altra volta la millor versió d'esta temporada de Paco Alcácer, lo que seria d'este futbolista si no haguera patit algun problema en partits eh, anteriors, uh -huh. el gol de que Guilleva lleva Willy davant el llevan sobre la mateixa línia de gol, el penal que no li deixa tirar Parejo, Parejo podia durar set podia, podia estar efectivament més amunt en la taula de, de Maxims eh, golejadors. El València encara preocupa en diferents aspectes, fonamentalment futbolístics. Uh mhm. -huh. eh, són millors els números de balaïdos que no les sensacions que deixa l'equip, perquè encara efectivament hi ha moltes coses a, a millorar, però en un partit molt compromès i en un partit molt complicat el València ahir va, va guanyar, i va guanyar amb contundència, i no va guanyar en casa del Cuer, li va guanyar al, al Celta de Vigo. Eh, recorda que després estaves molt atent, sentint la roda de pensar en uno i digues ha tirat alguns missatges molt clars. Jo crec que és moment de recordar-los. Per exemple, igual que Nuno carrega contra els futbolistes després de, pe de perdre en Bèlgica davant el Gent, ahir Nuno fica en el haver dels futbolistes tot el mèrit de la victòria en Balaidos. Sí, sí, un gran partido, un gran trabajo los jugadores. Yo creo que, que después de, de lo que pasó en Bélgica han dado un paso al frente, ¿no? Su orgullo, su amor propio. se ha visto reflejado en este partido, un partido de Bélgica que salimos avergonzados y hoy hemos demostrado, ellos han demostrado, yo creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Debo darles la enhorabuena porque hoy, hoy han, han hecho orgulloso al valencianismo, es un día feliz, yo creo que todos hemos merecido un día como este. recordaba Saba que eh, una de las situaciones que posaban en la portada de Superdeportes Company fa 10 después de la derrota en bélgica y de acusación directa de, de Nuno, era que alguns futbolistes que saben de sempre guanya allí per més futbolistes. Bueno, pues, eh, com Nuno està pendent de tot el que s'escriu, tot el que se diu, tot el que se parla, diga i el que diga, ahir el, va tirar el primer missatge en la primera resposta, tenia clar quin era el seu discurs. Sí, probablement també el tècnic sap que és eh, moment de, de recuperar aquesta eh, fe que han perdut diferents eh, futbolistes, o millor dit, part de la fe que han perdut diferents futbolistes en, en el tècnic, uh mhm. -huh. i efectivament tots els eh, missatges d'ahir cara als eh, futbolistes van ser positius, tampoc podien ser d'altra forma, perquè la victòria va ser <laughs> contundent i el València va ser una 5. No, no tenia més que elogiar el comportament i l'actitud dels eh, futbolistes, però bueno, d'alguna forma, entre línies se pot llegir un acostament del tècnic cap als, cap als jugadors. En efecte, i també del vestidor, del que seria que era un vestidor en contra de l'entrenador, el cual Nuno va voler a tirar un missatge ...ya diem, no ni llevem ni posem ...pero Nuno va va enviar un clar missatge de que ...él sabe el que pasa en el vestidor y el que veo en el vestidor es unión. Yo creo que nunca, nunca hemos dejado de trabajar es una opinión y una percepción general que yo entiendo y, la, la tomo en cuenta, pero yo sé lo que pasa, yo sé el vestuario que, que tenemos, la unión que existe y los jugadores querían sal, salir y sacar esta, esta situación adelante. Por eso han demostrado hoy un, un gran trabajo. Les palabras de Nuno Espíritu Santo en el eh, moment de que eh, el entrenador comença a donar-se també compte de la situació que hi havia crítica si el València no haguera sigut el capaç, capaç perdó, de guanyar a Balaidos. També parla ell d'anar a este paró de Lliga molt més tranquils. Jo crec que es un partido importante, un partido antes del parón que nos va a dar tiempo para, recuperar, para trabajar cosas que queremos. El punto de inflexión se verá en el próximo partido, ¿no? delante de Las Palmas. Ahora vamos a trabajar, recuperar bien y yo creo que es el camino. el trabajo de los jugadores que han hecho hoy es el camino. Han demostrado que saben lo que quieren, cómo tienen que jugar. Ni antes éramos malos, ni ahora somos los mejores somos muy humildes y, muy trabajadores y, vamos a, seguir trabajando y mejorando. Yo creo que aún podemos mejorar bastante. Un equipo muy joven, eh, jugadores muy jóvenes que hoy se han visto en una sesión complicada, pero ahora han hecho, han dado un paso al frente. Estoy muy orgulloso de ellos. Sábado jugadores beneficiosos por el partido llegué a ver dos en primer plano, Dani Parejo y Paco Alcácer, Paco Alcácer y Dani Parejo, dos gols cada partido extraordinario el del delantero de Torrent y también aparición per a dominar el mig del camp del migcampista de Cosada donant la seva millor versió, com deia abans. Sí, dos gols per a Parejo, un de, de falta eh, fantàstic, jo crec que superior al que va aconseguir fa unes jornades també a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de, de Bilbao. M'agrada més l'execució de la falta d'air davant el Celta de, de Vigo, a més en un moment eh, psicològic important, on bueno, el València li pega una bona galtada al Celta en aquest minut ja de descompte, tram final de la primera part, on Parejo pues, clava aquesta falta de forma magistral para pegarle un buen gol, una buena galtada al conchún de, de Dos gols de Parejo, Manolo, dos asistencias también eh, a par, la que le dona Mustafi, la que le dona también a Paco Alcácer y la millor versión definitiva de Dani Parejo, un futbolista que no había paregut de esta forma tan, tan importante, como va aparecer en, en Baleidos. L'altre, efectivamente gran futbolista también en la, en la jornada de Dair eh, Paco Alcácer, que se embarca para la selección eh, española, uh-huh. pues de alguna forma restablecer de su problemes amb el gol, perquè ve fent gols en les últimes eh, jornades, Seir va fer un, un doblet i més confiança per al davanter de, de Torrent. Escolta, eh, altres dos jugadors que també hi sent reafirmats del partit en el dia d'ahir, encara que en menor mesura, però no vull oblidar-me de Jaume Domènech, com dèiem abans, va aparèixer en el moment en què ha de fer un gran porter, en el moment en el qual trau una mà eh, miraculosa, quan Nolito pràcticament anava a espentar el valor a línia després eh, d'una un, pilota que s'estava en el pal. Sí, és habitual ja lo de Jaume Domènech, el paper de Jaume Domènech que enguany en esta temporada és molt semblant al de Diego Alves en la passada campanya, sempre darrere de cada partit del València la temporada passada. En Diego Alves parlaven de que hi havia hagut una, una acció destacada atacada que evitava un gol i que a més li donava al València un punt o tres punts pues, eh, efectivament aquest mateix eh, paper en guany pues, és el que està eh, portant en, endavant i el que està protagonitzant Jaume Domènech que és a dir que el València si la temporada passada tenia ben coberta la, la porteria després de les exhibicions de, i el bon fer de, de Jaume Domènech també té, té porter en guany i és de lo més destacat d'altra volta Jaume Domènech i també, eh, també mm, beneficiat per el partit d'ahir, és la paraula eh, que jo crec que podem eh, emprar per a parlar d'aquest futbolista, no va a, exhibir-se de la mateixa manera que els tres que hem parlat, però ara mateix, en aquesta lluita per ser eh, el tercer central, sembla que Rubén Bezos li agafa el lloc a Derlan Santos, perquè ahir eh, va controlar Iago Aspas en tot moment i no va tindre massa problemes, i la realitat, eh, si més no, en tot cas, si en els minuts en els que el València, aquests 20 minuts en els que el València va ser una miqueta basada pel Celta de Vigo, però va aguantar bé el tipus, no va semblar fer aquests rebutjos que fa moltes voltes eh, sense cap eh, mm, trellat, el eh, defensa brasileño del Valencia Santos, Air Bezo sí que va a mejorar la versión de, de Santos y sembra que de momento le avanza en aquest lloc per aquesta carrera per al central. Sí, quan erra Bezo entra Derlan, quan, entra, com, quan erra Derlan Santos entra en l'11 Bezo, no va estar mal, és ser Bezo va millorar prestacions eh, respecte a jornades eh, anteriors, futbolista que d'alguna forma també reforçat de la visita a l'estadi de, de Baleidos. Entenem que quan torna la Lliga després del, del paró estarà ja recuperat, és la previsió eh, Abdenur, immediatament Manolo Mustafi i Abdenur seran la parella diríem de centrals eh, estable en el València una volta se recupera futbolista de, de Túnez. Bueno, ara imagina que eh, descansen el dia d'avui i descansen el dia de demà, no? Sí, descans eh, avui i premi també per a futbolistes que descansaran eh, demà dilluns. El València aquesta setmana, tenint en compte que no hi ha compromís de, de Lliga, pues treballarà dimarts, dimecres, dijous, divendres, cap de setmana també lliure, així que tres dies esta setmana de descans, afegit al d'avui, els que es troben els eh, futbolistes en uno en esta setmana neta on no, no competeixen, excepte els internacionals. En efecte, internacionals que estan eh, els espanyols A, el sub-21, y alguno más con Mustafi que té que jugar a Alemanya. Sí, efectivament, i Feulí Manolo, que al final no va viatjar amb la selecció d'Argèlia, estava convocat per a jugar un doble enfrontament classificatori per al Mundial contra la selecció de, de Tanzània. A la fi, a conseqüència esa facitis eh, plantar, els metges de la selecció d'Argèlia han revisat l'estat de, de la lesió de Febulí han entès que el millor per al futbolista és que no, que no viatge, que no se quede concentrat amb la selecció d'Argèlia i que torni a treballar per a superar esta, esta lesió, Manolo, a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. També la previsió del cosmèdic del València és que, al igual que ja estarà eh, recuperat Abdenur per a jugar davant les Palmes en la tornada de la, de la competició, també estarà recuperat 100% ja Sofian Febulí per a jugar davant l'equip de Quique Setién. Bueno, i a més a més un València Club de Futbol que ja coneix eh, les, els resultats dels seus rivals, excepte el Lió, la resta empalmat, palmat, eh? Sí, excepte el Lió, que va guanyar 3 a 0 al Saint Dentien, amb hat-trick de la Cassette, un olímpic de Lió, Manolo, que continua, o que és segon uh -huh. en la taula de classificació francesa. Primer el PSG, 35 punts. Segon l'olímpic de Lió, 25. Tercer el Caen, amb, eh, amb 24 punts. El Gent perdia a casa davant el Charleroi per un gol a 3, marcava Sayef per al conjunt eh, belga. En la classificació encara és segon, primer és l'Ostend de 31 punts, segon el Gent 30 tercer l'Anderlecht amb 29, mentre que en la Lliga russa, la Superliga russa, Lokomotiv de Moscou 2, Zenit de Sant Petersburgo 0, també ha perdut la formació russa de Vilasboas, primer en la Superliga russa, taula de classificació, el Xesca de Moscou 36, segon el Rostov 30, tercer Lokomotiv de Moscou 30, i va baixant classi eh, posicions en la classificació el Zenit és quart amb 26 punts Bueno, pues això són els eh, resultats dels rivals del València el Llevant Unió Esportiva ahir empatava a un eh, en un partit en el qual començar malament i acabar bé el futbol pot ser, va ser mereixidor fins i tot a la victòria Salva. Sí, al final Manolo va arraconar el Deportivo de la Coruña davant eh, l'àrea de Porto Lux, el porter del Deportivo, però a la fi se li va escapar la, la victòria. És cert que Lucas eh, Pérez en les acaballes va tindre alguna ocasió també per haver fet més gran la renda del, del Deportivo. No va ser eh, així, però en el tram final del partit el dominador va ser l'equip granota que conduís eh, Rubi, que d'alguna forma Manolo continua exhibint una lleugera milloria, però no li és suficient. no li dona per a guanyar. No li és suficient per a guanyar. Va perdre a Mestalla tot i el bon paper i la bona imatge que va, que va deixar 3-0 i ahir va ser incapaç de superar el Deportivo de la Coruña, encara que el Deportivo Deportiva de la Corunya d'enguany no té res a veure amb el Deportiva de la Corunya de la temporada passada. De fet, encara no ha perdut enguany com a equip eh, a domicili, és un dels equips invictes a domicili de la, de la classificació, l'equip del Deportiva de la Corunya, però bueno, a la fi se li escapava la victòria, del conjunt granota empata un al, al marcador. Bueno, pues eh, un eh, Rubi que se du l'equip de concentració, quatre dies a Oliva. Sí, és habitual en el consum granota, el que està fent Rubi en les últimes setmanes, Manolo, i al final, pues, per a tractar de eh, treballar, perquè ja ho fa contra Rellotge, acaba d'arribar amb l'equip granota, el millor, el que ha decidit, eh, jo crec que amb bon criteri, el tècnic eh, Rubi, pues, és eh, fer aquesta mini concentració i aquest mini estatge a Oliva, on habitualment sol treballar el Llevant d'Unió Esportiva, hi ha bon rotllo, no? feeling entre l'organització uh mhm. -huh. i el Llevant d'Unió Esportiva, mm, d'aquí complex esportiu, i per tant pues, se'n van cap allà futbolistes del Llevant pues, per a recuperar el futbol que vol eh, aplicar-li el seu equip Rubi en les pròximes jornades. Un futbol del qual Rubi eh, estava prou satisfet, ens agradaria poder eh, mostrar-vos algun fragment de veu de la roda de pesa d'ahir, però eh, el so que ha penjat el Llevant Esportiva en la seva plana web és absolutament inemitible, és lamentable. Desgraciadament no podem oferir-vos eh, les paraules de l'entrenador del eh, Llevant Unió Esportiva. I en bàsquet, 9 de 9, continua invicte, valència base Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. 85-78 davant de Caja Laboral, el qual l'OUP a la primera posició de la Lliga Espanyola i partit amb història perquè tornava Perasovic i sembla que estava una miqueta de l'estènic de València Bàsquet. Sí, jo crec que ha sigut una retornada gris no, per al que fora entrenador de València Bàsquet, a més eh, molt volgut per part de l'afició taronja i avui per un costat ha, ha perdut els papers en el minut 12 de, de partit, ha protestat reiteradament, una acció que pot tindre o no raó, però que no era ni molt més decisiva. Estaven eh, al començament del segon quart, una acció sobre el seu jugador eh, Diop, a protestar reiteradament, l'àrbitre l'Arbetir ha continuat eh, Perasovic, l'ha mostrat la primera tècnica, Perasovic estava cada vegada més encès i a la fi l'han senyalat aquesta segona tècnica eh, desqualificant per al eh, tècnic de València Bàsquet que se n'ha anat eh, cap als vestidors. A més, eh, jo crec que molt fred en la seva rebuda i això que l'afició de València Bàsquet ha aplaudit en tot moment que ha sigut presentat i nomenat eh, per part de la megafonia el nom de Velimir Perasovic. Apenes eh, l'ha decidit un xes o una salutació a l'afició de, del que fora, eh, la que fora la seva afició fins mm. al gener d'aquest mateix any i jo crec que avui no ha estat a l'altura un tècnic que, malgrat això, jo crec que no emborrona la seva bona trajectòria al front de, del València Basquet durant quatre, tre, quatre temporades. 9 de 9, 85-78, com ha anat el partit? Quins han sigut els jugadors més destacats? pues ha estat molt, igual, molt igualat, molt intens. Els dos equips que han eh, mostrat per què estaven en, en tan bon moment. El, el Laboral que arribava amb, amb València Basquet en misses eh, quatre victòries, i el partit que està pràcticament eh, dirimint-se fins a l'últim quart, no? on València Basquet ha exhibit la seva qualitat, sobretot per un costat amb Justin Hamilton, que en la pintura ha tornat a ser el millor de l'equip taronja, però també bon partit, per exemple, del capità, Rafa Martínez, que encara que a soles ha signat 8 punts, ha fet 20 de valoració, sobretot eh, davant les seues faltes rebudes, hasta un total de 7 i 6 assistències, i bon partit també de John Stephenson. Important també l'aspecte de l'islandès. Este mes acaba el seu contracte amb el València Bàsquet. A més, eh, ja de cara al futur, Antoine Diot Está previsto que viaje viaje con el próximo el eh, dimarts cap a Bèlgica. Eh, Pedro Martínez disposarà de 13 jugadores. Y Estefanson, que avui s'ha reivindicar eh, tal de poder continuar en, en València Bàsquet. En Laura Cuchas en cap el mejor ha sigut Darius Adams han 29 Pero sobre todo, yo creo que tenía que resaltar una vegada más el colectivo de este equipo, que continúa guanyant y que continúa maravillando a la, a la seva Pedro Martínez. Escoltem, efectivament, el tècnic de València Bàsquet, a Pedro Martínez, que ha parlat de l'arbitratge qüestionat per part de Bascònia, però també criticat per part de, de l'equip valencià. Entonces el arbitraje en estos partidos, pues, pues seguro que ahora si cogemos el vídeo, pues hay errores para, los dos equipos. Yo me he quejado un par de veces de, eh, unos pasos de Borussis que creo que lo eran y que han sido cuatro puntos. Em, no sé si la falta de, Guillem eh, al tiro de tres puntos de Adams era o ha sido balón y ellos tendrán pues también jugadas de estas para, para, para quejarse, ¿no? Pero yo diría que eh, no, no tengo la sensación, igual soy subjetivo, ¿eh? no tengo la sensación de que hayan influido en el, resultado. Y el técnico de valencia Vázquez que también hablaba precisamente de un nom propi, de John Stefanson, que hoy ha un partido muy serio, intenso, una vegada més en defensa, pero también muy producido en ataque, 12 Pulser, al jugador islandés, y que parlaba del que está en el equipo, que está muy contento en él, y sobre todo del que puede ser el futuro de Stefanson al equipo no, no, no es algo que, tengamos decidido ahora. Obviamente estamos muy contentos con él mm, y estamos encantados de que, de que forme parte de, nuestro equipo, ¿no? Entonces tiene, ahora mismo tiene contrato con nosotros, no, hay ninguna decisión que tomar en la próxima semana o las próximas dos semanas, creo que queda más de un mes de contrato y eh, te digo, estamos encantados con él, pero no porque hoy haya jugado bien. ¿eh? Ha habido días, como decía hace un momento, que, que no ha estado tan bien y, estamos contentos de su día a día, de su mentalidad, de, bueno, de, sus cualidades humanas. pues estaré en eh, del partido que esta semana, dime que este Valencia Básquet en Eurocup. Gracias Romero. Adeu, Les doy chidos, ya, venga, rápido al debate, a la y al análisis, que sé que tenido ganes. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 3 minuts ja estem xerrant de futbol i encara estava sonant la, la sintonia. Estem xerrant tan folgado que continua per així amb el company de Super, Andreu Alberola, que també ha arribat. Hola, Andreu, què tal? Molt bona nit. Bueno, bona nit. I segur que també estarà eh, d'acord amb nosaltres que ha sigut una jornada de golaços. El nostre tècnic dels diumenges, César Ferrando. Hola, César, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Jornada de gols extraordinaris, eh, César? Estàvem comentant. Sí, sí, això, això sempre, sempre ve bé. O sigui, i la veritat que, que s'han vist gols, gols de, molt, molt bonics. Eh, eh, el d'Iñaki Williams, el de Neymar, el de Parejo, el segon d'Air d'Alcácer també ballant-li al porter, el de Jonathan Viera el divendres de Las Palmas, vull dir, és eh, una, el de Gui de Sergio Ramos, eh, no, no sabria on triar exactament, n'hi ha tants esta setmana, que no sabría un triar, ¿eh? Es bonito, ¿eh? es bonito. La verdad que, bueno, yo no puedo ver esos partidos, pero cuando te fiques en resums eh, siempre, es, siempre es agradable de veure. ¿eh? Yo me quedé en el de, en el Williams, me parece que es escandaloso. Y el de Neymar también, ¿eh? Sí. El de Neymar es... Son dos escándalos de gols, ¿eh? Madre ¿Tú te atreverías, Folgado, a quedarte en un? Eh, a mí yo el de Neymar. M'agrada el d'Iñaki Williams també, és complicat, uh -huh. però m'agrada més el de, el de Neymar. El de Neymar també? Sí. Perfecte, jo també estic més pel de Neymar. Sí encara que... El... És raro que estiguem tu jo d'acord, però algun dia teníem a córrer. La veritat és complicat. Algun eh? dia teníem a córrer. Algun dia teníem a córrer. No t'ho prengues, no prengues com a norma habitual, però algun I el gol dia... que té molta dificultat és el que ha fet Griezmann per a, per a l'Atleti Madrid. Mira, això el, no ha pogut estar en el, el moment en què arribava a la ràdio. En el descompte. L'única forma de clavar el gol com l'ha clavat era conforme ho ha fet. I el del Sevilla, el segon, també està, també està molt bé, eh? El de la jugada de Conoplianca? Sí que remata Vanegas, sí. És la jugada més que, el, que la factura sí. del gol, però sí, sí, sí, sí. la jugada de Konoplianka és bona. <clears throat> Sembla que aquest jugador, com tots els eh, russos que venen a la Lliga Espanyola, a poc a poc va descongelant-se, sembla que venen tots congelats i a poc a poc va descongelant-se i va, i va entrant. Bueno, pues eh, 12 i 5, vos recordo la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el Twitter, en l'arroba esports 97 nit. Com expliqueu el canvi de cara del València de Futbol? Perquè eh, hi ha molts matisos que contava del partit d'ahir, però és evident que jo crec que ni el més optimista dels valencianistes, en este cas Carlos Bosch, que posa sempre a 3-0 i a 0-3 quan juga al València, ve en casa ve fora, jo crec que ningú esperava un 1-5 com el que vegé de Maiden Balaido, senyors. Bueno, jo crec que és difícil d'explicar, no? I jo crec que avui a la Xenia que donar-li un, un diagnòstic no? del que va passar, perquè... Jo no tinc. Jo ja, no dic, és... jo ja arrencat el programa dient, si espereu que vos donin mm. l'explicació al per què del canvi de cara al València, sí. jo no tinc aquest diagnòstic. No, no... Jo puc explicar coses, jo puc explicar moments del partit, puc explicar estadístiques i he dit que per a mi n'hi ha una que és aclaparadora en recordeu-se el que parlàvem eh, després del partit contra l'Atleti de Madrid en el Calderón 26 faltes a l'Atlético per 10 del València ahir 16 del Celta per 27 del València intensitat tot això està clar són dades però el per què abans no se feia i ahir se va fer en lo que jo i ho dic clara i obertament no sé explicar no. a partir d'ahir me llança i me deixa caure en els vostres braços però a veure si me doneu alguna explicació, companys. Bueno, jo crec que tenim un tècnic eh, important que, sí. que pot oferir-nos eh, la seva, la seva visió del, del partit. Abans de que parle d'ell, i per a que jo després no puga copiar-me, uh mhm. -huh. lo que jo li vaig apreciar al València ahir és que va tindre, ho he comentat abans, crec que va tindre pegada, crec que va tindre efectivitat. No l'havia tingut fins ara en aquestes 10 eh, jornades, 11 amb la d'ahir, de Lliga que se porten disputades. Si algo tenia el València la temporada passada, que fonamentalment en l'inici jugava, jugava prou mal i ja va ser debat sobre si jugava mal eh, però que feia gols i era, i era efectiu, pues, eh, ahir va tindre un poquet i se València de la, de la temporada passada en, en Balaidos l'equip de, de Nuno. Va tindre efectivitat, va tindre pegada i les voltes que arribar que va arribar pues va fer molt de, molt de mal. Sí que me vaig donar compte, i ho a apreciar en la retransmissió, Manolo, que en la segona part vàrem veure com l'equip putxava una miqueta les línies, que les línies, no que les línies en tot cas, i ara m'ho s'ho dirà César, si tenim raó o no, estaven més, més, més xuntes, i a partir d'ahir l'equip no estava partit, no? estava més, més xuntet, i no era tan, tan llarg i efectivament Manol va haver una millora d'actitud mm, en els futbolistes eh, d'intensitat que era necessària perquè bueno, després del paperot que havien fet en Bèlgica davant el, davant el Gent evidentment aquests futbolistes si tenien vergonya tenien que, que millorar prestacions i ahir també diferents futbolistes milloraren eh, prestacions. El millor moment de la temporada sense dubte de, de Parejo, el millor Parejo de la temporada l'hem vist en Balaidos, el millor Alcácer de la temporada el varen en, en, Balaídos, Bezo no va a estar tan mal, o no va a estar mal como había estado en, en anteriores uh -huh. eh, compromisos. Barragán va a estar mejor que en, que en Bèlgica. Crec que és un encert la banda dreta del València un 1 doble laterals, probablement per a parar a Nolito, i ara a explicarà César, Barragán i, i Cancelo, una decisió que va ser molt discutida en les xarxes socials eh, en contra del tècnic, però que a mi me parecía encertada, jo ho vaig encontrar així en, en l'inici del, del partit, jo el que jo li vaig apreciar ahir al, al València. Ara és quan ve César i diu, no tens ni idea. <laughs> Vinga, César, tira-li. <laughs> Ah, ah, no, bueno, eh, jo per mi, esteu parlant antes de gols, per gols importants, gols bonicos és el de, el de Parejo, de que ens dona una tranquil·litat enorme quan jo crec que el Celta en aquest moment ho està passant per damunt i després el, el 3-1 de Paco Alcácer que acaba matxacant el partit no? a partir d'ahir ve un altre València no? Uh jo crec que la primera part, davant dels primers 10 minuts o quart d'hora que València va ser millor, no de ser molt millor que nosaltres. Però bastant, per, per mi, bastant, bastant sí. millor que nosaltres. Coincidís. Eh, eh, jo, jo, jo crec que Parejo, de de tasca al partit, se treu de la xistera un golpeix magnífic. A partir d'aquest moment, i la segona part, cometen un error molt important d'ells, la qual Càcer definís meravellosament bé i apareix una altra València. Entonces, apareix una altra València perquè com han dit a, tres programes, les victòries mm, curen moltes coses, uh -huh. en aquest moment els jugadors pensen que el que estan fent estan fent-ho bé, però eh, hasta el 3 a 1 eh, la primera part ho han passat ben mal, eh, sí. vosaltres, eh? Jo crec que ho, passar, passar, mal, eh? ho passa mal, sobretot eh, eh, des de el gol de Paco eh, fins, eh, perdó eh, a partir del gol sobretot del Celta, vale? el gol del Celta que és un córner horriblement de fes pel València no se poden cometre més errades en un córner eh, te prolongue a un tío en el segon pal perquè li falta intensitat a Parejo a l'hora de votar en ell, eh, toca un segon home, n'hi han tres a soles per a, per a rematar, perquè a més Gallà se queda enganxat en el pal eh, i habilita la posició del jugador del Celta. No se pot defendre pitjor un córrer com va defendre el València el gol de l'empat del Celta. I d'aquest ah. gol de, i gol de l'empat fins a l'1-2 de, de Dani Parejo, en efecte, ahir el Celta eh, li passa per damunt al València, això és cert. I ells jugar exactament igual, eh? Mm. Busquen el segon palo i mos, i mos, mos, mos rematen mos fan el gol o passem mal i per això per mi és tan important el gol de Parejo eh? Mm -hmm. perquè el gol de Parejo ja es pega un cop molt fort d'un mm. equip que, que, mm. que està creient que està fent les coses bé i apareix la seva qualitat, desmunta tota la història d'ells i el 3-1 el 3-1 bueno, és, el València es creix, veu que està fent bé davant de les línies tu, tu, no és que davant, és que tu te ser superior veus que les coses t'haguessin de bé que, que està fent i entonces normalment l'equip va créixer el que estem, el que estem demanant totes les setmanes a darrere un, les victòries ens ajudaran jo he el València primer quart d'hora molt bé molt bé uh mhm. -huh. va agradar i després pues, van, van, van tornar a aparèixer a fantasmes no? correcte i, i aquests dos gols ens van ajudar molt i, i després per la segona part el València va ser superior va fer l'Ecorebé i cada volta que li va fer a gol no? eh, eh, jo crec que este partit millor és el que ens pot ensenyar és que, que fer les coses bé tenim equip que si antes no, no, no mos han queixat molt o, o han demanat paciència i han demanat estar tots junts quan les coses anaven mal pues ara pues, això mos té que dir que, que el camí és treballar tots juntets i com diu, a, a tu vulgament apretar el cul i tirar per cada banda eh, jo ara li dic també que eh, a ja Andreu la, la seua, el seu diagnòstic o la seva radiografia Acabaré de que preguntar-li, perdona Manolo, a César, lo de mm. laterals, César, lo de jugar amb Barragán i, i Cancelo, que te va semblar? Evidentment no ho fa perquè ah. no està, però podia ah, haver, ah, podia haver, ubicat, a, podia haver ubicat a Mina, que, que li va millor la banda dreta i en canvi va, va posar els dos laterals. No, a mi em va agradar. Bé, jo quan al principi ho vaig veure, a mi no em va desagradar, perquè, perquè eh, Nolito està en un gran moment i, i, i el millor Cancelo ara estava molt bé fer-se li costar una miqueta entonces va arregant de fent un poc millor jo crec que li va ser bé no? No to... pues, la, no va tocar tant com altres partits entonces i per mi crec que és una no? igual que l'altra volta li s'ha criticat jo crec que aquesta volta n'hi ha que, ha que parar bé l'entrenador que per mi va fer les coses ben fetes eh, jo crec que eh, no sé si conegueu tant els que esteu sentint-nos com eh, els contertulis que segur que sí eh, Salva però almenys sí que és, que és molt cinefilo també la pel·lícula Match Point de Woody Allen que la primera escena és una pilota de tennis que s'està veient a la part superior de la cinta de la xarxa i va impulsant-se cap amunt girant sobre si mateixa rotant la pilota sobre si mateixa i te diuen te ve a dir a mi escena que la vida a voltes són moments en el qual la, la pilota eh, eh pot caure d'un costat o d'un altre ahir al València n'hi ha 6 moments estil match point en el qual la pilota va cap endamunt no saps cap on va caure i cau sempre del costat del València per a mi n'hi ha moments decisius en el partit un d'ells és una jugada amb 1 a 1 en el marcador que acaba en gol que no dona Vicandi Garrido al Celta de Vigo per no aplicar la llei de l'avantatge que si no dona el gol tendria que expulsar a Javi Fuego i ni expulsa Javi Fuego ni dona el gol <coughs> sí. després n'hi ha, lògicament, les jugades del minut 45 i 46, que és el 1-2 de Dani Parejo i el 1-3 de Paco Alcácer. Eh, I també n'hi ha un altre moment del partit. Que és la de Jaume Inolito. En, la de Jaume Inolito. Per a mi, això és una altra jugada, en efecte, que és decisiva. Quan el Celta pot tornar a clavar-se en el partit, després d'un valor rebotat al pal, jo no sé com la reacció és extraordinària de Jaume Domènech i treu una mà miraculosa que li lleva un valor pràcticament de la bota en la línia de gol a Nolito. Per a mi, això són moments determinantíssims del partit d'ahir, que altres voltes eh, t'han caigut en contra i que te caiguen a, a favor. Però també consideraria injust dir que el València va guanyar ahir una 5 com a qüestió, com a propòsit de la sort que tingué crec que tampoc. Crec que hi ha que mesurar eh, tot en la, seva, en la seva mesura. 12 i quart. Té que donar Andreu la seva, el seu diagnòstic, que encara no ho ha fet. El don Andreu i encara continuem parlant de més dades, de més coses. Vos recordem la pregunta que estem fent. Com expliqueu el canvi de cara del València Club de Futbol? Arroba esports 90 nit. Com expliqueu el canvi de cara del València? Fem una pausa, intentem explicar-ho nosaltres i llegim també el que ens envieu vosotros a arroba así en el programa fins a la una de la matinada. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio su concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, 3 www.proaocasion.com Proaocasion, la marca líder en vehículos de ocasión. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12, eh, i diu, jo que me fixe molt en aquestes coses de, del moño Andreu, com sí? a mi me falta, jo de l'any passat a este, al Xolo li veig més moño. Bueno, què han de fer? Escolta, igual és cosa meua, igual és obsessió meua, però jo escolta, jo li veig més monyo. Bueno, al que sí que li vas veure més eh, gols i més pinta, o millor és al València. Eh, tu, en què bases aquest canvi o aquest... Pa... Anem a parlar del partit d'ahir, mm. i després, si voleu, parlem del canvi d'actitud, del que pot haver passat eh, en vestidor o no. Bueno, eh, primer del partit de l'1-5 d'ahir, Andreu. Mira, Manolo, yo para mí el partido de ir es un misterio como el, de, como el del Cholo, eh, en el moño. Eh. Me parece una cosa espectacular. Yo estoy seguro de que hoy en el programa de Iker Jiménez, en la reunión de Temes, seguro que alguna venut. ¿eh? El partido de ir del Celta de Vigo. Perdón, Andreu, eh, a ir, yo es que ahora no un recorde, pero va a haber un oyente que cuando el Valencia fa el cuart, eh. Mm, algo así como... ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Me puede explicar esto? No, claro. entiendo, no entiendo nada, crec... no sé qué está pasando. Mira, això ve la pregunta que fem el dia sí, d'avui. Sí, sí, sí. Jo crec que la gent, eh, i, jo, i jo entre ells, eh, jo me vaig quedar una miqueta descol·locat quan va acabar el partit i dic, és que han guanyat 1 a 5 1 a 5 tres dies després de fer el ridícul en, en Gante no sé, me pareix que la, la victòria té, té que tindre alguna explicació jo no la sé i crec que cada un pot donar la seva, la seva interpretació la meua és senzilla el divendres en la roda de premsa de Nuno en Paterna eh, jo, la meva interpretació i és este, la vas a dir Nuno crec que només veu una via per la qual el València pot guanyar el partit en Balaïdos davant l'equip que és revelació de la Lliga uh mhm. -huh. i aquesta via és exposar, és una estratègia que crec que li ha eixit molt bé exposar als futbolistes clavar-los en el centre del foco de la pressió i apel·lar a aspectes com l'orgull propi eh, la, la intensitat eh, en fi eh, que donen el callo. Saps? Eh, posa una miqueta baix la lupa dels futbolistes. Que hi ha un sector, que bueno, que sí, un sector important de l'afició, que més allà dels dubtes que hi ha en Nuno i que pot ser més o menys responsable de la dinàmica una miqueta gris del, de l'equip, mm. n'hi ha gent que, bueno, pues, eh, te, teories un poc eh, de conspiració, de que s'estan haciendo la cama, bueno, en fin. I jo crec que Nuno s'aprofita d'això i senyala als futbolistes. I els futbolistes el partit el trauen en nota. I, i jo, jo ho interprete com, a, com una una reacció, un acte reivindicatiu, un, una reón por las bravas. I l'equip, en intensitat, és pràcticament l'equip de la temporada passada, en ritme, eh, domina molt bé, gestiona molt bé els moments del partit, el que estàvem parlant, el gol d'Alcácer, el gol de, de Parejo, per ahir eh, descosix el Celta i a partir d'ahir adelanta les línies, tot ix millor, tot fluix millor, les ocasions recuperes el valor eh, més prop de l'àrea contrària i a partir d'ahir l'equip eh, guanya i amb una imatge eh, molt bona. El meu dubte, i jo soc, i jo soc negatiu en el meu anàlisi, uh -huh. és que això te val per a una situació molt particular com la de Balaidos, però això, a medio plazo, estàs mort. Tu pots espoleixar el rendiment dels teus futbolistes en una situació de necessitat molt determinada, <clears throat> i, i ha eixit molt bé, però crec que a medio plazo tinc molts dubtes. Me pareix un, un, un fogonazo, i bueno, eh, el València, i crec que és el més preocupant, té un, té un, té un paró per davant, té una setmana per a treballar, però el València és, és, un, és un equip que per les seues característiques no té... La profunditat futbolística del València és mínima, és rasa. Si tu apel·les a... És un equip que funciona en punta de gas, que carbura en punta de gas, quan, quan té intensitat, quan té ritme, quan té solidesa defensiva. No té aspectes a treballar, no té un sistema a pulir esta setmana. I a partir d'ahí, anem a veure. Jo crec que a medio plazo i ho lamente molt, uh mhm. -huh. i és la meva interpretació, crec que això no té, no té solució. Eh, sobre la teoria d'Andreu al voltant d'apel·lar a l'orgull propi del vestidor després d'assenyalar-lo públicament, eh, està precisament la primera resposta en roda de premsa ahir de Nuno, donant-li tot el mèrit als futbolistes. Sí, sí, un gran partido, un gran trabajo a los jugadores. Yo creo que, que después de de lo que pasó en Bélgica han dado un paso al frente, ¿no? Su orgullo, su amor propio se ha visto reflejado en este partido, un partido de Bélgica que salimos avergonzados y hoy hemos demostrado, ellos han demostrado, yo creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Debo darles la enhorabuena porque hoy, hoy han, han hecho orgulloso al valencianismo, es un día feliz, yo creo que todos hemos merecido un día como este. está claro que era la primera respuesta que a donar. a el sí. discurso eh, preparad, a menos tres cosas les, les prepara, eh, coincidiu amb Andreu, que és eh, eh el principal resort que eh, veu un uno per intentar guanyar el partit al Celta. Salva, César. Jo, jo torno a repetir que jo veure València igual. Mm -hmm. Perquè jo hasta el 3 a 1 jo no, durant els primers minuts la, per mi era el mateix València de sempre perquè jo no vaig veure ninguna jo a partir del 3 a 1 a partir canvia completament i ara podem parlar de que ha guanyat no, no guanyes per sort a València a lo com general -huh. vol dir que son part va ser millor, i jo hasta el 3-1 estava que interceptàvem el mateix. El mateix. I dos accions puntuals, un golpeig i un fallo d'ells determinen un partit. Hasta, hasta ese moment el no, no havia sigut millor que el Celta. Hasta uh -huh. ese moment. Dos accions puntuals milloren. A partir del 3 a 1 jo veig que Calta que arriba a fer gol eh, tu estàs jugant millor, no fa gol el València té un bon equip Eh, se creuen el que fan, en línies, pressionen més, roben més balons, però per dos, per dos situacions puntuals, eh? Hasta claro. entonces el equipo no era millor de lo que havíem vist hasta ara, eh? Folgado. A, a mi el Celta està jugant millor que nosaltres, eh? Sí, no, no, jo estic, estic d'acord en el que ha dit. Entonces, això no, no significa... No crec que va deixar guanyar de sort, però, però mm, el 3 a 1 no és basat en que tu siguis millor que l'altre equip i que li, li vas 3 a 1 perquè tu jugues millor no era així, no, per mi no era, no era real. Aquest marcador no era real. Aquest marcador va, va eixir per la qualitat d'un jugador d'un golpet i per la pilleria d'un altre jugador. Aquesta donació determina que València va guanyar 3 a 1. Entonces, a partir d'ahir, el futbol és millor. Eh, va pegar tot pas endavant. Jo crec que això ens donarà un pas de, conf de confiança. Eh? No crec que ens donarà un pas de futbol. Això és el que penso jo. Solo. Sí, no, estic d'acord en, en el que diu César. Hi ha algo també de, de, de, de fortuna en, en la victòria del, o molt de fortuna la victòria d'ahir del València a Balaïdos davant el, davant el Celta. Abans ho deia quan recordava aquest tuit i aquest missatge del, mm -hmm. de l'Ogent Jo ahir tampoc, en diferents fases del partit, mm, sabia explicar lo que, lo que estava veient. Veia que el Celta era molt superior en, en, en futbol i en molts aspectes del futbol, com en, com en, en agressivitat, en pressió, en intensitat, en arribades, en ocasions, en corners en l'estadística pràcticament el Celta ho guanyava, guanyava tots els aspectes, però no feia gol, i en canvi el València va arribar menys i mm, va fer molt de mal. Vull dir, ahir el València, ho he comentat abans, contundent eh, i efectiu però a nivell de, de futbol i a nivell de sensacions pues, el futbol és el mateix i les sensacions pues, continuen sent les eh, mateixes el que passa és que va haver una millora respecte a partits molt dolents i molt dolorosos d'enguany com el de Gent d'esta setmana com el del Calderón i com el partit que el València fa Mestalla la setmana passada eh, davant, el, davant el Llevant però estic d'acord amb Andreu, vull dir, eh, el valencià ha de millorar, ha de ser estable, eh, ha de ser regular o ha de ser quan torne la Lliga guanyant-li a la Unió Deportiva Las Palmas, que és un rival que no té res a en lo eh, motivacional com pot ser eh, jugar a Balaïdos en una situació eh, terminal, però necessitat de, de traure el teu orgull després de lo que havies fet en, en Bèlgica, no? Este equip lo que no pot ser, i ho comentàvem la setmana passada en, en César Ferrando, eh, i ell ho va dir, que l'equip havia de definir-se i que no podia guanyar i perdre, guanyar i perdre, guanyar i perdre, que, que havia de ser regular, pues és el que el València encara necessita. Efectivament, se pot millorar des de la victòria d'ahir, que, que, és, que és important i que a nivell de, de confiança pues va bé, però si analitzem eh, futbol i diferents aspectes del xoc, el Celta va ser superior. El que passa és que en l'àrea el València va ser més contundent que el, que el Celta. Les eh, 12 i 26 a punt d'arribar a la pausa de, de i mitja no estem eh, basant tot massa en la sort, vull dir, no estem restant-li al València, jo sí, crec que... Jo crec que sí, eh? Jo, jo, jo crec eh, que ahir el València és cert que és un València que no és un València jo ho he dit al principi en l'editorial a les 11 mitja, no va ser un València ple no va ser un València de 90 minuts però si era un València que després de veure el partit millora molt qualsevol versió del València de la present campanya. Jo crec que el València eh, ahir va fer una de, una de les millors compareixences d'esta temporada, si no la millor, va demostrar una cosa que jo crec que no li he vist fins ara en aquesta temporada, que és el instint de supervivència. El València li empaten i quan i havíem vist que l'equip a la mínima circumstància negativa se n'anava se n'anava avall no? i mm. desapareixia del partit ahir no va passar això en, en Balaïdos i l'equip jo crec que passa per... Mm, a València no n'hi ha que demanar-li a dia d'avui, o la temporada passada tampoc, un estil de xoc que siga preciosista, no? que, que jo crec que això és una realitat. La València carbura en intensitat i en efectivitat. I així tu l'any passat fas 77 punts. Jo, ixos, ixos, dos, ixos dos patrons es vaig veure embalaïdos. I a partir d'ahir mmm, no, va ser un, no va ser un partit ple, no va ser un València que va, que va dominar les, les fretes del xoc, però va jugar contra l'equip revelació de la Lliga, un equip que transmet, que projecta una imatge d'equip treballat, que sap el que fa en una idea, i el València mm, ho va fer molt bé, va anul·lar a Nolito, que va acabar desesperat, un dels futbolistes en, en millor estat de, de forma i de confiança de la Lliga. Mm. Jo crec que sí que li estem restant, restant mèrits. Òbviament no és el Barça de Guardiola, ni va a zero, <laughs> no. ni va a zero, no, que ningú s'ho no espere. Que no espere, que ningú s'ho espere. Però bueno, València jo crec que ell va fer una de les compareixences millors d'esta temporada. César. No, jo torno a repetir que mm. jo eh, no li resta mèrit a València quan tu no guanyes 1 o 5 no n'hi no ha, no ha voltes de fulla correcte Tant, jo, però torno a dir que hasta el 3 a 1 el centre millor que vosaltres i, i, i no, me, no vaig el burro sí, sí, no, no, és que ho era, és que ho era me pareix molt bé eh? no, que era millor que vosaltres i, i, i ja estava la intensitat que estem parlant en 3 a 1 era millor que vosaltres no estava la intensitat no estava la intensitat no podíem no podíem anar ells o podíem anar a Orellana podíem anar a algú d'ells no, el Tossa 27 apareix a partir del 3 a 1. El 3 a 1, a 4 a 5 a 1, tapa, el fum tapa, o dir, el fum no m'ho deixa veure els arbres. El 5 a 1, maquillem tot el que n'hi ha. És el que pensa, eh? No, sí. no estic d'estar li valor. Quan tu vas 5 a 1, és molt difícil fer 5 gols fora a casa. Però no ens enganyem, eh? Hasta el 3 a 1 són havia un equip de lo camp, eh? Les... Eh... a 3 direm a València, no? Que a partir d'ahir tu tens una polla amb la taula torna a dir, jo penso que este partit ens ajudarà pel futur en confiança, en futbol, en agressivitat, jo no la vaig veure. Però el, do, no veure. el 2 a... A partir del 3 a 1, mm. com, a, com a exjugador i com a entrenador, en 1 a 3 és molt fàcil jugar, eh? César, però el, el 2 a 1 i el 3 a 1 són efectivitat, que és una cosa que tu no havies tingut des de la temporada passada sí, i que la temporada sí, passada te dona molts punts. I jo crec que és una però cosa no és que sí que s'ha de celebrar. Andreu, però això no és agressivitat que estàs dient tu. Vale? Això és qualitat és diferent, eh? No, però la qualitat l'has tingut i no l'has demostrat fins ara. Si... No, no, però, bueno, sí, però la, però la qualitat és en qualsevol moment. Si tu, si tu tens qualitat, pots fer-ho de parejo. Si sóc jo, a veure no arriba a la porteria, però puc. Vale? Aquesta és la diferència. Una cosa és que, perquè si és per agressivitat, jo, jo cap puc ir jugant, corre que pegue patades, no, no ens equivoquem. És qualitat. I parejo me demostra qualitat. Vale? Entonces, hasta el 3 a 1 nosaltres siguem el mateix, el mateix equip de sempre, que com ho vam empatar, ens va costar, vam començar, per mi, molt bé, molt bé, a l'empatar-nos. Notarem el colp, per què? Perquè l'equip ha estat tenint moltes crítiques, perquè eh, eh, se critica l'entrenador, perquè tot l'ambient que rodeja, i l'equip ho nota. Passem un rato molt, molt, molt mal, i després apareix un joc que la seva qualitat fa... Jo en aquest moment, si me pregunten l'agressivitat, ve el patró de València de sempre quan apareix l'agressivitat i les ganes de pelear amb l'una 3 jo te torno a dir que l'una 3 apareixen les ganes sempre. en l'una 3 el València torna a recordar-se de lo que va ser l'any passat exacte, però l'una 3 antes no entonces, amb dos, amb dos sarpaixes amb dos gotes de qualitat, uh mhm. -huh. no d'agressivitat, no de qualitat, apareix sí, dos fogonars, com ha dit a l'abans la, eh, Andreu. Exacte, exacte. 12 i 30... No. Digues, César, perdona. No, no, que dia que antes no, uh mhm. -huh. antes, antes estem veient lo, lo, ho crec jo, eh? Està veient el mateix València de sempre estava. Està el mateix. 12 i 31, fem una pausa per a la Publi i llegim, puf, pues, eh, han arribat un fund de respostes. Ara de seguida en Mamelles del per què hi ha coses que jo no sé explicar eh, ni abans de l'1-3 que diu César ni després de, de l'1-3 però que també anem a intentar eh, pegar-li voltes <clears throat> al igual que els números totals de València en la Lliga si uno mira con ella en su día en eh, eh, la porta, al loro que no estamos tan mal. 12 y 32. Anem a hacer una pausa para la puli, Venga y tornem amb respuestas del Twitter, va. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio posventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 i 34. La pregunta és molt cara, estem pegant-li voltes. Com expliqueu el canvi de cara del València? I, bueno, eh, ja de tot, per exemple, Dani Hidalgo Gómez, que està content de que tinguem ara programa aquesta temporada els diumenges. Pues, li ho agraïm a ell per estar a, al nostre costat. Diu, la veritat és que és una cert que diumenge tinguem programa. Molt bé, pues, gràcies a tu. Eh, Sergi diu, la pregunta podia ser otra. ¿Renovaríais en unos cuatro años más por lo d'ayer? No, cinc. Además, cinc. <laughs> cinc. cinc. Andreu, cinc. Em, Daniel Hidalgo diu eh, Contamella, ya accidentes de partido ahir va actitud y una, y una poca de sort el partido va a ser ruin pero os va a ir eh, BMS diu no lo sé ando un poco perdido pero esa actitud me gusta mucho no sé si los jugadores que no hicieron caso al entrenador o fue el entrenador que dio con la tecla Belly diu el cambio de cara es básicamente la actitud Valencia Fútbol diu, como dijo Alcácer, otra actitud en el equipo, cosa que, de ser cierto, me preocuparía, ya que la actitud se les ha de presuponer. Enrique Andreu Cresp molta órdenes, en clau con el segundo y el tercer gol y la falta de fuego. Burgos diu cree que la clau es la presión que falta Valencia, mesa més amunt, líneas, pan para hoy, hoy Nuno, Puerta, Cantera y Bielsa. Carlos Cervera... Bielsa? Carlos Cervera diu la actitud no se negocia y estos van cuando quieren. De todas formas, <clears throat> Nuno no debe seguir ni un minuto más. Héctor Villena... Bueno, Herme diu que no, sé, no té explicació. Héctor Villena diu veurem si té continuïtat, que ha sigut un partit. Haurà que veure en els pròxims partits i aquí així no tornem a fer la mona. No, no vete ja. Ahí està el tema. Ahora <clears throat> parlarem també d'això. José Miguel García, me parece excesivo hablar de cambio de cara, efectividad 100%, si oja, eh, ojalá me equivoque. Eh, eh, efectividad 100% sí, ojalá me equivoque. Creo que la victoria de ayer nos saldrà cara. Som comunitat, diu, sort i encert. amb poco del 30% de posesión... 14-15 corners en contra, salvan dos balones de la raya de gol, ...poco cambio... Eh, diu Rafael Soler, Short, sort, vete ya... Rodrigo Fernández, simplemente el Celta no estuvo como en los partidos anteriores. Se ha perdido puntos importantes que se echarán de menos. El hombre de pan para hoy, hambre para mañana. ...partid marcar per punts. Gol anulat en el 45... Eh, gol anulat. Gol en el 45 y regal de Johnny. Este equipo, res de res. Abel Rodríguez, yo solo veo un espejismo. Como mucho contrataría al portero del Celta para jugar siempre contra él. José Manuel Gallard, no ve que explicación los próximos partidos, veremos si va a ser short o han cambiado jugadores, entrenador, la actitud, aptitud. Elías López, ayer metimos 5 por la suerte, claro, claro. Juan Caro Diu fue suerte en momentos clave del partido. Creo que hubiera sido una derrota útil para cesar a Nuno. Nuno, vete ya. para Zetamol pues para mí que la cosa que fue cosa de la Virgen de los Desamparados y de San Vicente porque de Nuno no fue. Jesús F. Veremos contra equipos más ordenados que no regalen goles. Eh, Elías López Diu, otro con la suerte. Oye, la suerte se busca siempre y se trabaja del minuto 1 al 90. José Vicente López L. Diu, cambio de sistema. Les líneas más chuntes y presionar más Moon Es el cambio de la millora. Pez el Diu no tiene explicación, pero para mí esto es un espejismo. Con el 0-1 nos tuvieron contra las cuerdas. Salvador Diu, cambio de actitud, solidaridad, presión más arriba, más juego al primer toque y menos tiempo en llegar el balón al ataque. Elías López Diu, en cambio, cuando se pierde es cosa de Satán convertido en Espíritu Santo. Recalcar eso, presión mucho más arriba que hizo robar más lejos de tu área y llegar más rápido con menos toque. Justo como el año pasado hasta marzo-abril. Alejandro Lobato diu a y y quan tiraron uno, tirar en uno en la Champions. <laughs> Ecat Infinity diu yo pensé que han tingut algún discurso a charrada interna durante la semana. No me agradaría pensar que jueguen cuando volen. Amunt. Volete diu pero el jugador de la casa y de siempre. Nuno, que sàpigues que del que has tú no te ayudas, cap a baix d'enterers. Cheo Noche diu tal volta y que el Jiménez tenga la respuesta. Visca Valencia, diu a veure si podeu arreglar el podcast de la app móvil. Pues, eh, si hi algún problema, ahora els mirarem i intentarem arreglarlos. Eh, Paco Ballester diu, él tiene la respuesta. Y eh, fica una foto de un tío que siempre en Iker Jiménez, que es vive Enrique de Vicente. Pues a la foto. Eh. ¿eh? un gran Enrique de Vicente. ¿Sí? tu sí. Enrique de Vicente? Sí. Un fenómeno. Eh, tú per conèixer-lo. Eh, Òscar Navarro Bañuls diu, primera parte, jugamos igual de mal que siempre, sin orden ni intensidad, solo vale. goles. Próximos partidos veremos el cambio real o no. Pablo Martínez diu, tiren falta jugadores capitán més galons en el camp a l'actual València. Parejo Tessando el Chata. Els colors d'Albelda diu, desgraciadament, A, casualitat, B, alineació de planetes, C, milacre, o D, totes les anteriors són correctes. Víctor Cayo diu, un partit no pot maquillar el que portem temporada. Fernando Tomàs Ibiza, l'Oder és flor d'un dia, hem, has tingut sort els moments claus. El resultat és completament enganyós. I Manuel Suárez, que diu... Eh, juega poco... Pe, eh, el Valencia juega poco, pero el onanismo de algunos equipos que juegan preciosista y palman 1-5 es para reflexionar també. I Quique Doz, que diu... What if... Perden, I si perdem els següents partits, què? És una pregunta que fem, pues, eh, el Canyaret està muntant-se perden els pròxims partits. Jo, per exemple, eh, quan pregunte 1279 lo de, eh, sabeu explicar-me, per exemple, algú més a explicar perquè Barragán els tres partits que havia jugat havia estat lamentabilíssim i ell va collar un bon partit? César. no, <laughs> jo és el no, comodí. César, passa-li la, passa, passa la factura a Folgado, eh? Escolta, Manolo, estem mirant estem mirant el resultat mm -hmm. i torna a dir que tapa moltes coses el resultat sí. i el millor és és el, el resultat és l'últim minut la son part de València o part de la son part de València és el millor sí. Perquè, eh, eh, és futbol i entonces és difícil d'entendre pues, Barragán portava tres partits regulars i, la, i, va, i ha deixat de veure un molt bon partit però són coses que, que, que passen al futbol de, Barragán no havia deixat de ser un bon jugador perquè havia fet tres partits regulars era, si ja sent un bon jugador mm -hmm. estava dins de, del nivell de l'equip jo m'alegre moltíssim del partit que ha fet Barraga l'altre dia ah, és, però són coses que, que, que pot passar però eh, el 5 a 1 eh, valorem a tot, a tot molt bé tot molt apareixer molt bé eh, jo crec que m'ho ajudarà al futur però jo torno a repetir mm, van haver moments que, que, era, que era tot paregut a lo, a lo, a lo que estem a l'altre partit de darrere Senyors, Tenim alguna explicació d'això, Folgado? Ja, ja Lo de Barragán. César. Sí, per exemple. Barragán ha dit, eh, César ha dit que havia fet algun partit eh, regular. Barragán havia fet partits molt horrorosos esta, esta temporada. Recorda el del Deportivo de la Coruña que li costa, la, li costa perdre la titularitat en favor de, de Cancelo i, bueno, i recorda la de l'altre dia a Bèlgica, no? Mm. Més allà del, del penal, ho varen, ho varen comentar en la retransmissió, la primera volta que un futbolista professional erra dos voltes que jo haig vist, i tu també, perquè ho vas dir la retransmissió a l'hora de treure de banda. Jo no ho sí, havia vist mai en, en la vida. No que s'equivocara dos Primer, vegades. En un partit volet dos faltes de teta de banda no havia vist mai en el futbol professional i que a més fora de mi el mateix tio no se m'ha passat pel cap. Crec que era producte de que era un futbolista que en aquest moment pues, estava fet un flan i que no tenia eh, confiança. Entenc que eh, producte de que en uno l'apartava l'equip quan va errar davant el Depor a Mestalla, mm -hmm. on no va fer un bon partit, al contrari, va fer un, un dolorós eh, partit, i en aquest moment pues, era un futbolista sense confiança, que en les primeres accions de, del partit eh, a Bèlgica no havia estat encertat, i este és un futbolista, fixeu-vos, quan erra la primera acció, primer despeje, eh, la primera marca que se li escapa, el primer control, a partir d'ahí per confiança. I és un futbolista que li passa factura mm. en les primeres serrades en els primers minuts. A partir d'ahí el futbolista se descomposa, se posa nerviós, nerviós i és ja durant tot el partit. És que no és la primera volta que li passa. Aire cert, va estar, eh, va estar millor. No sé si producte també de que per davant tenia a Cancelo que, que, va, jugar, que va ajudar, que va ajudar perquè entenc que Cancelo no defensa massa, però mm. defensa més que Fegulí, que és un futbolista que caparré tampoc va però bueno, sí, Mossèn Barragán Manol fa, fa millor partit que, que a Bèlgica és, és, és, és obvi, no? esperem que si jugava titular davant les Palmes pues, eh, pues repetisca eh, actuació però vamos, jo si he d'escollir preferís que Cancelo encara que defense una miqueta pitjor si vols, tampoc massa que, que Barragán no va estar mal, eh? No va estar mal. Jo crec que mm, estic en salva, eh? I crec que la reflexió que ha fet eh, César també és, és, és la bona, és la que hi ha. És un futbolista que no ha estat bé, que no ha estat bé, que, que psicològicament eh, és fluix i crec que ja que dir-ho així, li, passa fa, li passa factura a les errades, no? I, i, I hem vist moltes errades greus de Barragán perquè no està en un moment, en un moment psicològic fort. Eh, a partir d'ahir, jo crec que y vaig a dir-ho, eh? crec que Nuno va acertar ahir en, en doblares laterals i crec que té una, té una quota també de, de responsabilitat en l'èxit de l'equip en, en la victòria a Balaïdos eh, l'aposta per Cancelo li ix prou bé li ix prou bé, en estar en un estat de confiança molt bo eh, crec que bueno, podia haver optat per Santi Vina Santi Vina demostra que, no, que, que li pot la pressió <clears throat> li pot l'exigència no, no, està. no està no està a l'altura no, de l'exigència del, del València a dia d'avui uh -huh i que té molta feina per fer i a partir d'ahir ell, ell se la juga en Barragán que no havia entrat, que no havia estat bé tampoc en el, en el partit de Gante i adelanta Cancelo o va fer bé el futbolista del, del València i aplaudís que no per això eh? 12 i 44, anem a fer l'última pausa per a la públic que avui hem de deixar molt de temps al final per a gols car. són 5, 5 xicharros 5... no van acabar eh? sí, sí. sí ja. tanquem ja la paret Parem ja. no, no, no, no. encara no, no ah, bueno. encara no anem a fer una pausa i després anem a fer allò que va dir eh, Joan Laporta al loro, que no estamos tan mal. 12 44, es posa l'altre nit, fins a la una de la matinada. No te pierdas este domingo Supermotor Levante, el suplemento con la más amplia información de todo lo que acontece en el mundo del motor y sus protagonistas. Consíguelo gratis en tu kiosco al adquirir Levante el Mercantil Valenciano o Superdeporte. Recuerda, Supermotor Levante, tu cita cada domingo con el apasionante mundo del motor. Supermotor Levante, tu suplemento de motor. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Hola, soc Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repassarem junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y els principales exits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Heu mirat la classificació de la Lliga? Sí, Estem allà, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Estem Eh, caldria a veure, el periodista encaixa mal la crítica quan és la seva principal eh, és el seu principal ingredient per a treballar és com el metge, els metges són prou mal pacients quan li toca eh, patir una enfermedad eh, fent autocrítica per part de la premsa eh, i bé, clar, el primer perquè no hi ha dubtes de ningú eh, estaven cremant massa prompte la falla al voltant del València i de Nuno i els números diuen que està a 6 punts del segon classificat? No, jo crec que no. Jo crec que no, eh? i no és perquè no fas autocrítica, sinó eh, si uno analitza els missatges que eixen d'aquest vestuari o que han eixit uh -huh. esta mateixa setmana, no? Eh, futbolistes dient mmm, Nuno son frases eh, sí, sí, sí. Nuno le dice le manda mensajes a Negredo a través de la prensa pero luego no se lo dice a la cara el episodi que va a ocórrer el, el Dichous que, que Negredo li demana eh, parlar davant des, companys i Nuno li ho nega eh, dir que tots els anàlisis s'han fet... Me, a mi, a mi me, permets fer, me, permet, me sí. permets fer un, una, una sí. incisió mínima? Sí, sí. Jo crec que un subordinat mai li pot dir al seu jefe quan, com i on li té que donar les explicacions. A partir d'ahir i, i podem discrepar, eh? Però, però bé, continua. Val. Eh, jo me dono la sensació de que aquest equip, eh, en relació a la figura de l'entrenador, està en un punt que crec que és de no retorno. Jo crec que les sensacions més enllà de resultats, eh? Uh mhm. -huh. Crec que les sensacions són d'un equip que està atascat, que està mort, que no, que no té vies per a, per a solucions, més enllà de la capacitat d'improvisació d'alguns futbolistes molt puntuals, com poden ser André Gómez, Fegulí, en algun moment donat, Cancelo, Alcácer o Air Parejo. Eh, el, el atac d'orgull d'Air, però eh, a medio plazo, i ho he dit, eh, crec, i molt al meu pensar, que això no té solució si no se canvia l'entrenador i se canvia la dinàmica. Y a partir de ahí, pues, ese es el buen análisis. Folgado y César. César. No. César, està bé que anem massa pront de la falla o és que l'equip estava no. donant unes constants vitals per a preocupar-se? No, no, no cremant la falla. El que passa és que sempre hem dit i, i, i reconeixem que l'ambient que rodejava desde los bufetes de Salvo no era bo, entonces uh mhm. -huh. eh, si no li pots xillar al president, Peter no està, li xilles al, al que ha posat ell no está Jorge Méndez, que la gente me pega en él, le chillemos a que está ahí. Si uno me va a portar palos, eh, me escucho y me escucho. Eso depende de cada uno. Entonces no se acaba la falla. La gente opina y la gente, cuando le da algo, a expresar lo, lo, lo, que pensaba. ¿no? Porque la gente de Valencia, y mato que son valencianos, i estem ahí, sabem que la gente de València és exigent. Que la gente de Valencia siempre ha visto bons equipos. Entonces, eh, eh exigís. Després te dona moltes coses, però també exigir. Entonces, yo creo que que, que no han demanat el que tiren en uno no, no, han demanat paciència eh, han demanat que, que, que que el que estava recebint Nuno no era tot ell, sinó que millor venia per, per altres coses, uh mhm. -huh. però, però bueno, jo crec que, que com han dit altres programes, les victòries són balsàmiques, no? Jo, jo crec que la gent està més contenta i a poc a poc, si, si els resultats són bons, però també dic, si, si el que diu Andreu i, i, i jo me tinc que fiar d'ell perquè, perquè el periodista està ahí eh, mm, va eh, mm, té, té calar que dins d'una història està passant això situació és complicada eh? que jo eh, envien missatges que, que l'entrenador tot això, això és una que tenen que solucionar se tenen que sentar, se tenen que mirar la cara tenen que solucionar-ho per al bé de València eh? Jo volia fer-te, eh, eh, perquè eh, ho ha dit Andreu jo li he contestat, tenim, eh, Andreu i jo ahir tenim una, una discrepància, tinc una manera de veure la, la història jo tinc una altra, eh, però eh, tu que has estat un investidor, eh, esta història en la que diuen que eh, Negredo eh, en l'entrenament de dijous li va a demanar a l'entrenador que li donara explicacions públiques davant la plantilla eh, eh, de, del que va dir eh, Nuno després del partit contra el eh, Gent, allò de que eh, ell no ha deixat mai de comptar amb la gent que volia estar en, en l'equip, eh, te sembla adequat que un subordinat demani a un superior explicacions i que li diga on i quan este té que donar? No, a mi el que pareix correcte és que el Joan pot anar a parlar. Les portes per ah. mi... Bueno, jo, jo, jo dic... Jo parlo personalment per mi. La porta del, del meu, del despatx sempre estarà... És es que el que li diguen uno, vine al despatx i te les dono allí oberta perquè tu vingues a parlar i el màxim respecte ara me poso en la, en pell del jugador demana a l'entrenador eh, mister, lo normal és mister, té algun problema amb mi eh, jo eh, estic així per ajudar jo vull jugar si tinc que millorar en algo, assistir jo crec que aquestes són les paraules que té que fer un jugador d'acord? Mm -hmm. i l'entrenador eh, a causa del contrari pues, dir-li pues, eh, jo crec que tens que millorar en escena, no tens problema tens que treballar y, buscar un para para para la, para Valencia Valencia. no es que en uno siga un sant y en otro siga un demonio o al revés. Correcto. Yo creo que lo mejor para Valencia. Entonces, yo creo que lo primero es que respeto de parte de acaba al entrenador y después el entrenador eh, pensar que lo más importante es al, club y así no ni han ni amigos de Nuno ni amigos de, de Negredo. Así lo único que interesa es que el Valencia esté lo mejor posible. Y entonces buscar soluciones. es lo que pensé Bueno, pues eh, estava mirant els números, com deia abans, eh, Barça líder eh, 27, Real Madrid segon 24, tercer Atlético 23, quart Celta 21, cinquè Villarreal 20, sisè Eibar 19, setè València ja està amb 18, i a més d'això, ja que recalcar, perquè jo, igual que dic lo roïn, dic lo bo, en este cas, el València és, a hores d'ara, el tercer equip menys golejat de la categoria el qual eh, estem dient tots jo el primer, me fico el primer que el València havia perdut solidesa defensiva tal i qual, no sé què, pim-pam-pum que tal, però eh, continua siguent un dels tres equips menys golejat de la categoria i en este cas a un i a dos gols dels equips menys golejats que són com som el Real Madrid que amb Benítez cuida més l'aspecte la, defensiu i de l'Atlético que saben com és el Cholo jo crec que, com deia aquell, al loro que no estamos tan mal Bueno, en cuanto a los números en defensa, Manolo, buen comentado alguna volta, en els pitjors moments del Valencia, si mirabas esos gols en, en contra, abans ir a San Mamés, el Valencia era el l'equip menys goletja de la, de la Lliga, Correcte. que también estaba empatado con el Real Madrid, probablemente, ahora parle de, de memoria, a San Mamés le fan tres gols, pero la reflexión era voy a decir, así todos coincidimos en que el Valencia ha perdido molt, molt eh, venent también al, al City. Uh mhm. -huh. Però si mires els gols que li han fet en Lliga, pues ho acabes de comentar, és el segon menys goletja de la... el tercer de la categoría, a vueltas en números, no s'entenen, igual que ahir no s'entén la victòria a Balaidos, tampoc s'entenen estos números, tenint mm. en compte el que tots eh, hem vist i on tots coincidim en que sense Otamendi el València és més eh, eh, vulnerable i és més eh, permeable. A mi, efectivament, també me crida l'atenció els números en, en contra. Me crida molt l'atenció perquè és cert que l'equip ha perdut solidesa defensiva sense, sense Otamendi. Sí, però també, bueno. jo... també hi ha una altra dada, per exemple, Eh, veus per exemple el Sevilla que està a 3 punts del València i el Sevilla s'ha passat per la pedra al Madrid i al Barça sí. que és un calendari que el València encara no ha xafat jo crec que són uns números eh, una miqueta difícils d'explicar, no? I jo crec que, la, que la, la gran influència o la gran pèrdua del València en, en, en este sentit, en el fet que se n'ha tot a Mendy, uh -huh. és, són les línies, a quina altura està la, la defensa, no? I la, la defensa no està a la mateixa altura que estava uh -huh. l'any passat, sinó que està eh, molt, molt més arrere. I això repercuteix en el que estàvem parlant de recuperar el valor en una zona de, del camp o en una altra, en crear més ocasions o en crear menys, i jo crec que ahí és on està pagant el València. Señores, señores, anem tan caro porque perquè tienen que recrearse en el els singles del Valencia, siempre de Ferto Peyot, patrocinado patrocinador los gols, que en Guay no teniendo más a pero pero que ahí ya pueden exhibirse a la golejada del Valencia. César, fins Fins diumenge, bona nit, família. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu, fins diumenge que ve. Adéu, bona nit. Cosa parlarem. Està la vera lliga parada, però d'algo parlarem. Folgado, gràcies. D'algo parlarem. D'algo parlarem. I també esta setmana, tranquils, perquè demà a les 11 i mitja tornem a les 3 més quart el Murciélago tele, en Levante Televisió amb Vicent Sempere. Eh, acaba Esports 97. Comença la nit. Policia amb el Consell de València. Gràcies, adéu i fins demà. Que se alojan el asiento de detrás Guaya al Pago Cáceres, la toca para Dani Parejo. Dani Parejo, la corona del área. La vía para Cáceres que le chuta gol. Johnny, Johnny Darere. Atención, la regala Paco Alcácer. Alcácer pelea una 3. Alcácer una 3. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Alcácer, Alcácer, Alcácer, Gol. La pelota que la Paca descarga de primer renoma en la envía Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El balón de la área acaba de vindre Parejo, pero Cancelo, Cancelo, pero Parejo, Parejo en el pico del área, por si veo la privada de Parejo, no, pero el pal, gol posa una pilota milimètrica, mesurada per al general de la Manshaft, per l'alemany Mustafi, que du el 5 a l'esquena i que fa el 5 per al València. Embalaïdos, ha marcat el cinquè, el conjunt de Nuno, Celta 1, València, Mustafi, 5. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la via